lajen tak tokot semaput kok mboten eling iya ana satriya meneh nyandang cara ratu ngedlogis konji mantara la la la yung yung ampun dayone niku alap-alap ngamarta niku sampeyan mungsu karo satya niku padha karo pun jeleh urip teng merca padha menyo aku patenono jenenge sapa kok mang takon iki ambak niku anggar pun maju perang balane niku ora wong bledek gluduk sapa to kang gatut kaca oh ayo Nggih mantan gluduk bledek niku balane yuk. Sing cok madangi nika sing biar biar celewet nika. Uyo kancane gadung kocok. Nggih rombongane niku senopatine sing duwer ngoten nika. Sing apa sing nyiwara gluduk-gluduk gluduk ngoten nika. Ya bayare karo sing duwer ngoten gedhe sing der. soal sing gluduk-gluduk niku niku bayare mesak ngisore nah sing biar-biar ngoten niku terkadang cok dibayar cok ora amin biar biar biar biar nah, ini dong biar niku permono pun pet ngoten yuk turu eh coro-coro ngantuang oh ana wong pepadang kok ngantuan Gatut koto tak patenan sisan tak cokote kok sencaki awake atos niku awake wesi kabeh Yah, wong kok awake wesi to rak maido ngayale nek domongi domongi gelem omong ki pira-pira madayeli ngayal ki opo. ngayal ki nganu lho pokoke dheke ki ora nganu ora gugu ngono lho ngotot Apa awake wesi-wesi kabeh badan sekujur. Kulite mon dembaga. Aku ra wedi. Oh. Panjen wong buangeteng. Mangene sampean cekel gadu kaca duntir kertas putung gulune. Aku ra wedi. Yo wis. mangene samplak nganggo sikile Gatot. Padha karo plathok pacul. Wis arep kowe ndemem nganti amoh lambemu aku ra wedi. Oh, ya wis mati ya sisan. Bilung banyak elek. Kene lung. Linggo-linggo kene lung. Cen ya kok. Kamar mermanak-mermanak akeh. Mamah kupingmu, eh. ¿eh? hujan tonjo wetenge keburuang aku ra jarak jarak rora le lara padha mawon gatut kaca ngamuk aku candak gulune go munggah duncalke tiba dijukuk duncalke tiba meneh jukuk mongko minggon tangan dikantil-kantilke duncalke tiba ngeblegi kowe iki mau aku randakan gok ojo loro hatimu mboten keblegang kan mm -mm. harak yang jaluk perugian awani ngeblegi orang awani tanggung jawab ngecoro aku jaluk perugian kan kali loro weteng kuih ya semen tak terima terima nih Lah aku sing keblegang ora berdurak bedak temenanan. Tak labrak alpo tekan ngendi gone tetep tak labrak aku ya goblok kok Kang. Padha karo kowe digawe wirang kuwi. Ya semen lu gak terima-terima nih. Terima aku sing momong mongso momong. Ana ah, diterima-terimake kok kuwi pancen kowe dadi wong ora kajen kowe. Prawuran keblegan wong meneh. Ya sik sepisan iki tak ati-ati kok. Harta ati-ati po ora bener temenanan ora. Niku janjane sampean wing dereng bisa waspada. Durung ngerti pengapesane Gatotkaca nek upama kula sing majimon. terkadang kula pun ngerti pengapesane Gatotkaca. Kowe ngerti kok, ngertos nek kula. Mbok aku tuturi. Lah nek kula dhewe ora temandang aja kula dememeng nika ya ora iso mati nek kula dhewe sing temandang aniku. Ah, kula iso sek matene Gatut Wis nek pancen kowe iso njaluk bayar pula bayar Madya Gatut paten lho lenggah kula mati aku <laughs> mati aku kurang jarak kurang jarak kokok nawur wae pas nggon dodo mak brek sakit loro arak ah, ngoten padha aku mau ning gandeng kula ora jarak sampean ora kena nesu awit kula wau ora nesu Gatut Koto wis mati. Wah dereng Lah jare iso mateni Gatut Koto. Halapun tekan pengapesane nggih mati. Dikapake mang nang kemon sine tuwa rak mati karepe dhewe. Lah mung ketigi ngono mau ngopo? Kula mereka ming anu e, nyuwun tulung Mas. Kula manguncalke ning mang penerke kanca kula niku. candak cek duncake leng kok titis tenan kula teng dhuwur tur pun dadah iso bres tonjo tenan sampean nambruk kula tiba lingguh terus sampean kejek-kejek niki wau Pak etungane sasahan sasahan sasahan Loh, gandeng sampean ngeblegi kula genti tak blegi pokoke niki nek mboten kula sing wis ora usah. War ngapusi aku. Wong cilik areng ngeblegi. Woe. Cilik ka sama nak dereng tau kondang kula. Cilik ka nganti ngeblegi wong ora jam-jaman. jam jaman ini lah merga kula rak kalah kuasa mula yuk kula terima leren yuk kang tegak sih ngeblegi ngeblegi wong kok yuk giliran pun mula indaratur kula mboten sama mawon monggo kula derek mundur yen tak agal saged ngungkuli gunung pak lembut ngungkuli banyu wah ngrekoso Aku ki ku nek ora iso ngalake Gatutkaca Sencaki ora bisa ngerti dalan tekan Kahyangan Suralaya. Pun mangke tekan nggo nyimpang dalan mawon. Mangke nek Gatutkaca pun muring sampean ketiban Aji Narantaka mah ajur dadi swalang-walang. Swalang-walang ki rak gedhe sak semut-semutnya lho. Cilik-cilik. Lembut nih kaya wur. Arek kewan kala jimpiti. Lah tak diseroki. Mongko nek ming digawa digegem mesti doting klepet to. Bunteli plastik. Diwor kalih pati. Meniso kempel. Nyuk didel sa Grintir limang <laughs> argawe lumpiang wong. Aku nek ngrasake omong-omongane mbilu wis ora dong. Ana wong kok didol nglimang kilo. Niku mah nek payu mboten payu marah, ana sing ngemek-emek. Ya saku tak manut togok wis metu ngendi dalane kepenak kepenake, medal mriki mon nyimpang mriko. Kowe ngarep? Nggih. Yulung ya. Kana dhisik. Ayo bilung melu. Kawi bareng sampean kali kula. Kang Togok ngarep sampean kali kula bareng. Mangke nek ditututi mriku rak kula sing ngregenake ndelike ngoten aja lek ketututan Gatotkaca sing caki. Nika nek nututi banter kok nika. Awake dhewe mlayu. Mlayu ah, pedot napase mangke. Sampeyan ngoten jangkae ombo lah kula niki. melayu maju malah dadi mundur nanging ngantur kedadian cilik kagol gedhe ana kedadian dhewe dadi srayaning dewa tetep tak antam patine gatut kocolan secaki tak agak luput tak lembut wis tatas nyawane ana kang sabawa katondo larut Latri tanono swaraning putu-putu walang atoh Kampung Sirep jroning wono Sinar ngan wijining sasongko sinawang katon remu-remu ing bawana Aman Setyaki kulangir Gatut Koto menopo ingkang dipun perkawis dinio paman setiaki menikawo campuh bitu tomo alok bindo walopati senajan mboten magepukan kalian para pepunden kuwe ngamarta nanging sumedya ngrangsang dumateng panguwasing dewa awit miturut saking pangudaraosipun raja menika wau sowan wonten kayangan badhe nglamar batari ratih garwanipun pukulun kumajaya ingin mongko wonten karibetan ing kayangan wonten kacipuaning para absara dumawahipun tentu dateng para kadang kula ngamarta lajeng kula manah-manah menapa menika pasumpenanipun Koko Prabu Ngamarta menapa menika pambatangipun Koko Prabu Ndrawati ing sampun dipun ngendikaken boten ketan sekedap nektra para kadang kula ngamarta badhe kasrimpeting bebaya prikatori sang katut koto keciken taring gegono pangambah ing bantolo oh mantat pundang asto gembung pating galundung Rawi ngantos kiyo malang aputungan jroning suro katiloko eh, menawi dipun gadhokaken kalian swasana kados meh badhe mirip Mbok menawi menika mangke upami wonten kedadusan keraman ingkang lempuh dhateng kayangan karibetanipun para Jawata ya teges karibetanipun pepunden kula ngamarta. Mila bab menika malah minangka kangge angsal-angsal sowan kula lan paman wonten ing kraton ngamarta Jerwa Prabu rikala sawise sampun paring dawuh. Kula panjenengan sepados ngrumi ini lampah. utawi midhangetna no pawarta ingkang Nyolowadi. Menika kelebet Nyolowadi nggih. Mila mboten wonten awonipun malah dipun aturaken dhateng sareng purpura pinisepuh. Sakderipun wonten kedadosan mugi-mugi sedaya para pepundhen kula ngamarta amenggalih kawontenan menika suwawi kula dereken pamarang. luar wararas api sorot lintang kangku madap titik sonyo madya latri lumrang gandane ngepus pita Om Karna ninge putian Niro Sang Dwi waro ambrengeng Lir kumaraning madu Bro sirtan wenten sabowo sauntat raden gadut kocot raden setiaki arsoswan ing projo ngamarton lusup ing wono angaya malas lakune mingga ukir sengkan sengkan malut bambing kapereng lemah miring geger mengger katon anggra gugur sawunya tumengkeng pucang argo surya usumur ping bantol meracin gumanti latri pandhiri datan kersa kandhet lumiatira nlusup wana perjaten ora ngitung bebaya ing margi kacaryan kang den ulati pangling cipta daya-daya dumugi negara ngamarta bawane senajan to iku satya muda nanging tedhak turu ing kesumremesing maduwi jlingandana tapa sangka sungkawaning driya bisa nimbulaken pangaribawa satemah bisa dadi punang goro-goro kandhaning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi lindu hidro kaping pitu ketigo dawa lemah bungkak beduk mangampak panjeting sapi gumarang pangalu pingas wajakan imbulakan gegebluk akeh telam tukang mati kapentang telus ngajan tomino kesatan mario pomale satu kewan tanan tuk buku roning mandiru katon rontok semawur katiping angin angin tetangi sing langit tan kan nyono-nyono ana swara kang gumaluduk ing akasa meracinani bakal udan barat salamongso sangka bantring balir pinusus nganti bisa ngrungkatake kayu seprangkul rong prangkul amblasah yayah babatan pacil gunung gedhe longsor tarung padha dene gunung Kang Kacandra bumi lanang iku tangkep-tangkep lintang pindhuri nontor antara dadatit pating kelawer celarat taun pating celorot. Kawat Candra dimuka banyu iki nebur kebur kinu tak kocak gambira layu. Puncaing gunung jamur dipo kaya amblek-amblek go petite wanan tubuh go kapitan yekti kalamuntut angkat nyongga bumi ayah pecut penjalin tinggalan. akeh dewa kang samya kantoko widodaran jere kepati saka gedhing goro-goro. Kutapa iwang padha prisa kawontening goro-goro ginyandak oyot pulo soto kaung kulaken. Bisa mahanani tata tentreming kayangan. Animbul merca padha. Ical swaraning goro-goro. kawontan merta padha ayo mayem tata titi termakeh akeh para kawulo kang sami suka parisuka. Pesasat apa kang cinipta bisa kelakon dumadi, apa kang cepaken bisa tuwuh ijul-iyul. Sinar kang kawan jumedhiling para perpatana kawan kang sami gegojigan minangka dadya panglipuring galih. Rame kawuryan. Oh Rapper barang pangkur ngene iki pikirku nglangut kae ning kosok baline sing nembang anggere rupane truk nglangut Petruk kok kaya rumah sak kok tak was padake kaya Petruk kumbien ngono. Mulane nembangin juga kaya le keronto-ronto aku kelingan nembangal nyekel kacu usap-usap meripat ini mergo kelingan petruk aku dhewe ya mesakake kayak tur-turno ya jenenge sedulur ning anggar krungu berita sing ora apik ki anane ming syukur aku <laughs> ya kuwi wong nek ora genah ngono kuwi ning sawise muni syukur ngono yo keronta-ronta biyen-biyen iki kepiye ngono. Wis jajal. Kanca-kanca mikir kepiye jajal iki. Nilai men. Apa ora jeneng kaya ngono kuwi ora apa ora keronta-ronta mungguing awake dhewe ngono. Tak sesuwun aja nganti tumurun nang anak putu, muga-muga ya cukup pos mono wae. ayo tumindak sing ala padha diguwang sing becik padha diupaya tumindak sing wis ya kudune ya ya wis sing urung wae ya kudu balenana meneh Atus keringet ning nembang pangkure mesuwane swasana terang benderang tata titi tentrem kahanan apik kanca-kanca komplit merga entas prai telung bengi prai kepeksa wadul wah kula sehat niki nembe prai nyangger prai mboten duwe duit lho saka sebagian wis kebacut nampa perskot. Iki mung kalek kepiye iki sesuk. Wongso bodho do pikireng. Kamelane apik, larasane kepenak nganti ana sing so anggerene gamelan ganti. Anggerene gamelan ganti. Anggerene babaran anyar, anggerene babaran anyar. Iyo pancen keporo nyoto, awet tangger dadi terus lungo, dadi lungo. Yo gamelane ya ora padha. Tembangane pangkur patete songo Wah, kok ngene iki nek upama <laughs> ana kang garing saya gayeng meneh tak ngundaruk tak ngundar rombong aku aku. dibantu ibu waranggono ora perlu tak taos ke preso asmane wis padha uninga dhewe-dhewe sing sing pokok saka ngayuja siji saka solo siji saka ngayuja iring kidul siji saka ngayuja iring kulon daerah wates siji ning prei prei suarane sing prei nek wonge ora tak preke. Mendino kanggo ning nggo aku ora nggo. Ini ku kadang kula niku, Mbak. Tak ngundang Kang Gareng. Petro ki anggere muni grundelang ngono ki mangkel kene. Pemane ndi ora tak undang kok mak jedul. Aku kecelik winganane truk sebabe ngeti king saka perambanan. Tekan pisangan ora ana apa-apa. Mulih aku. Ning aku krungu pawarta yen kanca-kanca ya padha karo aku nang sipe ya padhae bungah aku. Gese ora mban cindhe mban siladan senajan aku keleru ning aku. kancane ya bubar kabeh. Ya apik ngono. Ah ya sing apik iki ya lelakonmu wis meneh aja domongi aku truk. Ya tak goleki ya. Lah nek ngomongi kowe ki wong nggonmu ki ora maton. Weh, ora maton kepi ora maton ya kowe kuwi ya nek mergo adoh kuwi. Adoh ki nek pancen diluru aku dene ngau kendaraan kena ngluru kowe ki kecurut ki sebabe ngantuk ang kowe ki. dong mempeng ora kaya kowe ning nek dong ora kalap ya ora kaya kowe kuwi garing ya aja ditiru garing kuwi lho aja do ditiru awet di loro mripat mripate kebajut mata yuyu tur ketoke kaya ngono ambane ning kok di loro mbayuyut ora mengaku eh pokoknya sing jenenge padha aku kuwi golek ana wis sing jenenge padha aku rak ngantuk ang ane ya mawa-mawa nggone kang nek nggone apik ya kena dibanggake tenan kok kae sing kae sing tutu tu kae kena dibanggake anek kowe iki mangger dua lo lo lo ngene kok sesuk-sesuk tuh daftarke ngono iki prakohamu wis eleke ra ilo-ilo. Nek entas ngene iki ra ya kudune sehat ora? Sehat aku. Prei apa aku nang omah digawean. Oh. Umum. Wis pokoke tumpang suh tumpuk undung. Ora kena disuwawa gawean omah. Nembang sing apik, Kang. Kowe mau nembang apa, Tong? Pangkur. Oh. pangkur palaran palaran hmm, aku nek nembang-nembang sing apik kaya apa ya pangkur apa ya sinom ngono kowe pangkure aku dandang gula dandang gula heeh mm jukuk seko aku ya palaran palaran gampang dandang gula ning intine apik kuwi. Nah, mulane kuwi kabeh tembang kuwi sing dijukuk intine ora juling swara apik lan eleke nek perlu suarane ya diteliti, inti sarine ya diteliti ora mung maton swara arum rupa sing apik. Mula upama ta kowe dong kumpulan karo kanca-kanca seni kuwi sing urung tau srawung kuwi perlu sing dimake temandange ngono ora teko dok nginceng nggon waranggana kuwi ora senajan to suarane iki ora pati apik nek inti cengkoke apik wis klebu dadi apik syukur nek swara apik rupa apik cengkok apik ayo eh cepat-cepat kok antop mangsuk angin aku mulane teka-teka kok antok ah, iki wetengku kembung iki oh kerokan gong ora kulino eh. mangan budrek ora kulino adate ah, nek mangsuk angin tambane apa lumpiang oh ana wong petombo angin kok lumpiang aku kerungu agak kemulang sarung jingkrung kepenak-kepenak kerungu wong dandang gula tak cerake jebul ana ringik-ringik swara wati saka solo iki asmane ora tak duduke cuman nek ora cok dijentrake dadi men jamblang kabeh ora tak duduke wis saiki kuwi nembang-nembango oh. Wis rombongan kabeh komplit. Komplit. Arek ngono wis senen lho, Reng. Maksude opo? Iki sida lho, sesuk aja dodok sembrono kowe. Nek ora jenenge ora gotong royong ya gebangeteng, ora ketan ya 300 wis. Buka kelompok kaya kowe iki ora. Ya mesan aku, Reng. Iya wae, wong kok kok ngono kelakuane nyanggemi tarian kok mburok ora. Ning dadi anu nek karo tembung kok ngono kuwi ngoyak, karo gawean ya ngoyak kowe kuwi gong ora. Nek karo tarian blubut, nek karo gawean sak enake dhewe. Aku kene ora semangat kira ya seplok arep ngarepake palakrama. Aku ora patek semangat iki nek biyen yo ketok ya kaya aktif saiki pancen aku modele wis arep padha during-uring ya wis gelem wae aku wis pokoke aku kudu menyang mengse wengi sewengi terus iki nang kene iki bejo kemayangan sing ora kae cerah iki kro mampir ya mampir ganku cocok tro temenan wis bapakku rombokku marang tuane awan lunga wes wes wes wes wes kelakuanmu wis. <laughs> Nek lunga ki ngopo? Yo kowe takon mampir nang nggonku tak wes kowe lenggaon nang pendopo ngaru kae. Aku tak nang jero. Yo aku kon ngopo? Takon nunggoke pitik. Aku tak nang jero. Ngasau. Yo kowe ora tau tilek ngidul, Gong. Ha? Ora tau tilik ngidul. Wis pakeang bae tak gong ngalor kok sak. wis pokoke aku wis dadi rombongan ngelor ya mung puji pinuji wae ya. Muga-muga paring ana kuat lan banjur paring ana mung-mungang. Wong <laughs> kok ngono kementuse ora jamak. Wis pokoke wis mangsa bodho, Truk. Aku wis ora urusan karo RBY wis mangsa bodho. Ala betik beluput tak pasrahke ana jeneng sira wis. Aku wis ra melu-melu. Eh, seneng aku. Balik ke Mekeleng ora kaya Bagong senenge ra jamak-jamak. Ora kaya sakwatan iki. Sesuk nganu, Truk. Uyan-uyan ya, Truk, resmi aku ya yakin, Truk. Tenan wae sesuk. Oh. Sesuk gelem aku uyan-uyan. Ini eh, ya kuwi gratis, ya wis. Kowe dana bos semengin yo esuke kowe mbiyayani aku. Wah. Ya. Iki arep sok-sok angtukon. Kowe arep urun pira? Kaya sak tekane wong jenenge wong nyumbang. Lho, aja kok ngono kuwi. Iki sumbangan dhewe urunan dhewe lho, ora sembrono. Oh, beda-beda, beda-beda. Wah, sekarang sing jenenge Bagong iki aku gelem murun separuh gong ning tumrap wong tuku pitik aku melu duwe wah cembiling samplak sisan kowe lakuhane melu duwe melu duwe pira boro nyukurake aku iso golek dhewe malah melu duwe iki aku golek biyen aku mergane tirakat eh. tirakat neng keramatang mm -mm. kuwi lek ku turu ki ning wetang kijing dheke ning kulon kijing dadi wong loro ki do anguk-angukan ngene iki apa njuk kenal sprene kiji yo tak go muleng ngidul nah bapak perkewek iki Bapak yen ngamben sisih kulon kae karo simbok dating glenik aku karo nyonyaku kuwi tok-tok gender ning sentong kae ning saya liris, saya liris. <laughs> Ora ana lawang itu. Kae tak seladangi pi terus. Kite <laughs> tak kemuli satu. <laughs> Wong kok tenanan kan. iso gender wae umuk-umuk gender kok nang jero sentok ngene. Ora ana gender kuningan kae to, kae wis wong aku ora oleh teman jimat kok ayo. Ah, Kanggo pranti sinau nang omah kuwi tang ting tang ting. Asih aku yuk kelalen turu to. Bapak karo simbok ya do muni wis dinengke wae anake wis. wis main do ngaso ngono bapakmu karo mbokmu heeh wis mbokne saiki awak dhewe ning njaba kono wae do tengok-tengok anake sing cilik do kon lunga ngono dadi ngerti wis pengertian wong tuwaku, wis yo tak anggap wong ngurus temenanan sprene niki tak gemateni temenan kok wong tuwaku. ha iya wong bapakne kok ora digemateni iki arep ejan apa kok. Wingi ana wis do tantangan karo aku arep klera-kleru. Aja cocok ngono nek karo wong tuwa ya kudu sing wedi. Saki aku wedi temenan kok anger. Kowe ora manut karo aku. Ayo, kepiye, Gong? Menawa wis wong nggih, Pak. Iki aku adus keringet temenan iki, mikirke kowe kuwi. Kelakuanmu kok kok ngono. Wong kok wani kok wani nggawa wong wadon rene burung. Aku kok ora tok gawake. Ha ha aku edan nek kowe ki ora. Mati ya wegong nek mati. Kok ngono kok domongake ora. Kuwi kelakuane bapakku ngono. Aku nembang ora nembang gong. Aku wis ora kok suaraku wageer ke pirang-pirang dina ki aku. Ah, kepiye wis ngarepake keperluan ki aku dumeres tenaga temenanang iki aku. Wis ora peduli wingi iki ana kedadian prei ngono ki wah wis jan ngungkuli riyaya lek ku nyambut gawe jan tak pengake temenan aku dampiri kancaku glecik pituwe ya glecik glecik glecik glecik ngampire nggonku aku ya omong karo bapakku anek dampiri karo wong sitok kae omongane wong ora ngono ya ning aku nang jero aku ngrampungake gawe ngurusang pirang-pirang. Dadi kancamu ngampiri kowe ngrampungke gawe. Gawe angku pancen ribet temen anang. Kowe ngerti wah adus keringet aku. Aku sesuk nek wis pelaksanaan iki wis wis dong wis jamblang ming karek. Ayo padha pepuji pinuji. Eh. aku tak teko Mbak Ayu Mugong. Ha? Nek teko Mbak. Nek teko awan bae. iya iya ora teko nggon kleningan ora usah wis ora patah iso nabuh kok kowe iki arep kowe wis dulurku tuwa tur kowe dadi pengarepune ora patah iso nabuh kowe rasa melu kleningan kleningan cukup rombong aku wis ya wis ya muga-muga paling ana selamat tekan titi mangsane heeh uh -uh. petruk apa Eh, mana ya? Oh. Andai do tampere. Oh, esok. Tak moro ya. Yuk sida-sida ning lor kene kidul. Ha ah, ning lor. <laughs> Bengok ning lor. Ning lor dadi siji. Iku ngomah sesa siwa ngado ngidul. Nang kidul mecah cilik-cilik kok kowe malah medeni engko. Oh ya, dadi bapakmu, ibumu ya ngalor kabeh tak usungi kok. wis pokoke mangan ora mangan mlumpuk nang ngelor glundung suling kok kuwi aku mara jejak kaya arep ayu mayang kanggo hiburan pikir kowe karaku padha seneng-seneng ayo dolanan dolanan gendingan jukitan apa piye oh iya aku tak gending sikik mengko gek kowe bagong gending ora gong nek gending aku ya gelem nek aku nek gending sing ngremit-ngremit kae yo marahi ngubung-ngubunge ora seneng aku gending ya sing grobak-grobak ngono kae yo dadi ki sehat nek gending sing langut kae aku yo cok sanggo uang aku sak pikir ngalamun. nang ora isa ngalamun-ngalamun pikirane digawe tentrem nintingo gending sing kepenak nyangkut gek tak tututi. Pelok pas slendru tong? Ha? Pelok pas slendru, pelok ya gelem slendru ya kan. Pelok barang ya, pelok barang. Hmm, ular kambang weh sing apik. Oh jajali. Nano nano. Tak pasrane. Nano. sing kaya ngono marai trenyung. Lah karang ape ya ular kambang. Wah, jan wis aku anggar kru swara. Ngringik-ngringik ngono iki njuk kelingan suti ya. Rasah dileng-eling kok. ngoke padaku menungso kok kangono aku anggar kru ora butuh kae kae ngono yo kelingan ngomahku kelingan adimu suti suti adine kang guna antem sisan karak sang yang durga siuling kok api ra jamak. Duli duli duli dudut dulut dulut dulut dulut dulut. Ketok ling grantes kaya truk. Heeh. Dasar pasemoning tembang ora butuh kae-kae, butuh le nyambut gawe. Ayo. Kuwi swara. Heeh. Ning swara ki karo ati beda kok. Ora butuh nyambut gawe, butuh kae. Kuwi kualik kuwi. Garang iki nek nembang ora apik. Ora apik kuwi. Ora puto kae kae putu wele nyambut gawe ger. Surung kistirang. Nek ra weru dadi pikiran waduh. Jan bako ngambut lah. suruh gua pakel suruh gua kiti anak ah, godo suruh gua kiti lagi ndak ora pengleh pengleh wong ali gawe wangi san bagong iki waton Brambang oye oye are kemang ke kepatut kejiat wis rasa nembang gong elek tembang kuwi kekawine wong zaman kuno suruh nggo kitik lan rambang ngoye-oye iki oye-oye iki apa nek jaman biyen ora muni oye-oye ngono kuwi rambang diresi-res ngono ora moto abang nangis kae to kuwi nek rambang doye-oye kuwi arek gemang gek kepiye ngono ta gong karep apa anjane ngono kuwi wis gebacut argem angkek kepiye suruh nggo nek pikiran dadi ra weruh ular kambang iki tok wis tau mendina krungu ning utawa tau gending dhewe nembang dhewe ning anggar krungu ngono ki marahi kelingang sing ora-ora kepenak soal iki peloke barang mongko larasane kepenak titi larase titis kae wah ayo seneng. Nah iya kok wong soalé sing nembang jumeneng warang ngono iki Mas tumraping sang ngayuja wis randa populer. Hmm. Jumeneng ngasta warang ngono. Jumeneng ratu ora. Pancen wis populer kok wis rebut juara. Ayo.